а величезні очі розрізані мало не на скронях. Досі Булат відносив Кетрін Уілсон до категорії жінок, про яких, звичайно, кажуть, у ній щось є. Тепер він мов би, відкрив її для себе заново. Лорд Бомбо покинув механіків і довго длубався в своєму рюкзаку. Потім підійшов до каюти місіс Кетрін. Хочете мати такий олівець? він мені зовсім не потрібний. Це саме те, чого мені найбільше бракувало. А так уже все є, досить недружелюбно відгукнулася місіс Кетрін. Та я ж просто так, знітився африканець, паста не замерзає навіть у 40-градусний мороз. До того ж він з ліхтариком. Це мені подарували на станції Амундсен Скотт. Ним можна писати в абсолютній темряві. Але я не гоже передаровувати подарунки, радо посміхнулася місіс Кет, нарешті знайшовши благовидний привід закінчити неприємну для неї розмову. Матрос пригадав плітки Потоцького і глянув здовж кают. Філа марша не було в приміщенні, певно, пішов у душову. Інакше лордом Бо так запросто не підійшов би до місіс Кетрін. То Жак Антуан і бельгієць почали вносити чай. І француз весело крикнув: Чудовий фах! Я вдома обов'язково перекваліфікуюсь. Шкода одного, що ми не на кригуванні. От тоді б я познущався з цього юнака. Примусив би начистити п'ять відер картоплі, а потім перемити півтори тисячі тарілок і повиносити помиї в гальюн. Адже ж так зветься корабельна вбиральня. Раймон сказав ось хай колись випаде, що будеш моїм помічником, а я коком. Це він мовив по французькому і мимоволі глянув у каюту кет, яка вже приціпурилася і йшла до столу. Причина доброго настрою Раймана і сьогодні борода, хоч головне було, звичайно, в роботі. Коли хлопці знову пішли. Булат запитав у місіс Кетрін, ви боїтесь чорних людей? Сьогодні я боюсь переважно білих, дуже спокійно відповіла вона. Ви виконуєте свої службові обов'язки? Чи запитали просто так? Ми всі маємо ім'я і прізвище, трохи загрубо проказав Булат. Але самими собою буваємо дуже рідко. А ким? перехожими, пасажирами метро, глядачами або хворими місіс Кет, або ще виконавцями службових обов'язків, як слушно зауважили ви. Схиляюсь перед вашою дотепністю. Це сказав не я. Знову котрийсь Жак Антуанів предок. Цього разу все навпаки. Один кумедний п'єро Ролан Биков коли так, вона раптом зважилася, містер матрос, ви не повинні мене звинувачувати в російських забобонах. У моїх жилах їй кольорова кров. Моя мати була напівіндіанка з юкону. Вони з батьком і досі живуть у тих краях. чує про море Бофорта, а острів Банкс це в Льодовитому океані, 75-та паралель значно ближче до полюса, ніж оцей стіл. Місіс Кетрін постукала пальцями по дошці столу. Полярники зійшлися пити чай, а потім вже не було можливості поновити розмову. Незважаючи на трохи екзальтоване пожвавлення перших кількох днів, настрій невтримно падав, і головною причиною цього була полярна ніч, якої чекали з хворобливою цікавістю і страхом. Наріта не вживав тютюну. Але сигарет на складі виявилось кілька ящиків, і курити почали тепер майже всі. Під стелею в приміщенні стояла сиза хмара. За вікнами день і ніч не втихав буран. І, хоча він теж став звичайним явищем, Булат з досвіду знав, що нерви найдужче розхитує саме цей невпинний гуркіт, дарма що люди й не помічали його. Булат не дуже страждав на безсоння.